บุ๊กทู ยี่สิบแปด vingt-huit, 28. ในโรงแรม การร้องเรียน à l'hôtel, réclamation, À l'hôtel, réclamation. ฝักบัวใช้งานไม่ได้ la douche ne fonctionne pas, La douche ne fonctionne pas. ไม่มีน้ำอุ่น il n'y a pas d'eau chaude, Il n'y a pas d'eau chaude. คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะ pouvez-vous réparer ça Pouvez-vous réparer ça ในห้องไม่มีโทรศัพท์ Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. La chambre n'a pas de balcon. La chambre n'a pas de balcon. ห้องนี้เสียงดังเกินไป la chambre est trop bruyante, La chambre est trop bruyante. ห้องนี้เล็กเกินไป la chambre est trop petite, La chambre est trop petite. ห้องนี้มืดเกินไป la chambre est trop sombre, La chambre est trop sombre. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน le chauffage ne fonctionne pas, Le chauffage ne fonctionne pas. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน la climatisation ne fonctionne pas, La climatisation ne fonctionne pas. โทรทัศน์ไม่ทำงาน la télévision est cassée, La télévision est cassée. ดิฉันไม่ชอบเลย ça ne me plaît pas, Ça ne me plaît pas. มันแพงเกินไป c'est trop cher pour moi. C'est trop cher pour moi. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ Avez-vous quelque chose de moins cher Avez-vous quelque chose de moins cher ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs มีเบดแอนด์เบรดฟาสใกล้ที่นี่มีไหมคะ Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs